السلام عليك يا يا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد الرسل محمد بن عبد الله صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Hvala dragom gospodaru koji nas je počastio svojim neizmjernim blagodatima. Molimo dragoga Boga da nas počasti korisnim znanjem i da nam dadne da se na najbolji mogući način koristimo svime onim čemu nas je on poučio, amin. Svjedočim da nema drugoga Boga osim jednoga jedinoga uzvišenog stvoritelja nebesa i zemlje, stvoritelja svih nas ljudi. I svjedočim da je Mohamed posljednji Boži poslanik. Molim dragog gospodara da i meni i vama dadne da živimo u skladu sa ovim svjedočanstvom i od onih koji su obrukali umet Mohameda sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Draga braćo i poštovane sestre, nastavljamo se družiti sa hadisima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I možda prije neke godinu dana ili, ili nešto malo više govorio sam o tome šta je to što mi ljudi prvo primjećujemo. Pa sam kazao kada čovjeka vidimo prvo primijetimo šta na sebi nosi. Primijetimo mu odjeću. Pa formiramo neki sud na osnovu te odjeće, na osnovu te vanštine koju mi Allah dragi da nas uputi da gledamo malo i očima srca onako kako gledamo očima glavi. Prvo što kažemo ono procijenio sam te vidim kako se košulje od prilike tako. Pa kaže kada čovjek progovori onda već 50% smo zaboravili što na sebi nosi jer je već progovorio. Već nam je rekao je što je što je u njemu. A kaže kada čovjek nešto uradi mi potpuno zaboravimo šta na sebi nosi i šta govori gledamo isključivo ono šta, šta radi. Jedan od zadataka svakog vjernika i vjernice mora upravo biti to. I nije slučajno da je jedna znanost, nažalost, marginalizirana u odnosu na, na druge stvari. O mnogim stvarima se priča, ali dvojica velikana koju priznaju dvije velike skupine danas muslimana. Kada kaže šehu Islam Ibn Taymije, ljudi odmah kažu nema govora, evo, izvanredan učenja. On jednu nauku koja se upravo ovim bavi, naziva suluk, nauka o ponašanju ljudskom. Vamo u Tesaufu, u sufizmu imate Šiha Bulkadra Gilanija, za koje svi prihvataju da je istaknut islamski učenjak, on to naziva malo drugačije, edebon ili Ali se svi slažu u jednom da je to najznačajnija stvar koju vjernik i vjernica kod sebe trebaju izgraditi. Sve što mi radimo od sadržaja vjere, zapamtite, su edebi ahlak ili suluk. To je sve jednim imenom naš cjelokupni odnos prema svemu oko nas. Naš odnos sa Allahom je naš edeb sa Allahom. Kada si danas, hvala Allah, obavio i podni, i saba, i kindiju, i ako Bog da obavit ćeš akša, šta si time pokazao i pokazao? Pokazao si edeb sa Allahom suluk sa Allahom, ahlak sa Allahom, svoj moral. I hoću na početku jer vidim da je to nekako, ljudi pričaju pa vam navede 50 ili 10 ili 15 ili 5 mišljenja o nekim stvarima vezano za propise. A u onim stvarima gdje se svi slažu muslimani, a pa to je pitanje edeba, pitanje lijepog ponašanja. I ta edeb, braćo, nije, kad kažemo edeb, nije to nešto što možeš imati ili nije. volan. a od edeba islamskog je poštovat prema roditeljima. A šta je to? To je farz. Znači, edeb može biti farz. Hoću samo nekoliko hadisa Resulullah sallallahu alaihi wasallam da podijelim sa vama na početku. Zašto? Jer vidim, kod sebe vidim, vidim da to meni fali. Jer, nažalost, mnogi ljudi hoće od sebe da naprave mjerilo, da je on mjerilo stvari. Ma jok, i ti i ja se vagamo čime? Božijom objavom i sunnetom Božijeg poslanika. Onoliko koliko smo u skladu sa tim smjernicama, sa tim vodiljama, sa tim svjetionicima na putu ljudskom, toliko smo vjernici. Nije Kenan mjerilo, niti niko nije od nas mjerilo. Mi se svi mjerimo čime? Božijom objavom i sunnetom Božijih poslanika sallallahu E gledajte koliko je ovaj suk, ovaj ahlak, ovaj edeb značajan. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam u hadisu: "Ene za'imun bi bejtin fi rababil džennali men tereke al-mira'a walau kana muhiqan." Garantujem, kaže Boži poslanik, kuću na periferiji džaneta. Ono mi je kostari raspravu, pa makar bio u pravu. Dalje kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, bi bejtin fi men Garantujem, u sredini dženneta kuću, onome, kaže, ko ostavi laž, pa makar i u šale. I na kraju kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, wa bi bejtin fi ala i kuću garantujem na najvećim stepenima dženeckim. Komi li men hasene Ono Onom je ko svoje ponašanje, svoj ahlak, svoj edep, svoj suluk popravi. Da, kad vidiš ovaj hadis Božijeg poslanika, onda bi zaista trebalo posvijetiti sljedeći hadis, pogotovo meni drag, jer stalno ljudi se vagaju, kaže, koliko sam, kaže, drag dragom gospodaru, koliko sam drag Božijem poslaniku, koliko sam drag čestitim ljudima. Kaže Boži poslanik, inne min ahadikum ilaje, wa atrebikum minni ahasinukum Zaista su od vas meni najdraži, kaže Boži poslanik sallallahu I najbliži na sudnjem dan Oni koji se najljepše ponašaju. To je Eden kaže Boži poslanik sallallahu ništa nije teže, ma min ala mizan, min ništa nije teže kod Allaha na, na mizanu, na terezi, na mjerlima, kaže od lijepog ponašanja. U drugom hadisu kaže Resulullah sallallahu alaihi čovjek koji je lijepog ponašanja je poput onoga ko stalno klanja i stalno posti. Ne možeš stalno klanjati i stalno posti. Kaže Resulullah, ako si popravio svoje ponašanje, pazi šta govoriš, odvagaš, onda si kaže poput onoga ko stalno posti i stalno klanja. Ovo su neke smjernice, ja bih vas kada dolazimo ovdje, najteže, Ulema kaže, najteže je sebe kritikovati. Zašto? Jer kada sebe kritikuješ, kaže i kamijen si klesa, udaraš u sebi. Pa boli to. Lako je nama drugi fino oklesati, ali uzmemo dobar čekić i udari po njemu. Uradi ovo, uradi ono nažalost danas primijetim da ono što bi trebala biti suština, Imam Ibn Kajima Džauzije kaže, kaže, znaj da onaj ko te preteku u ponašanju, da te preteku u vjeru. Znaj da onaj, men zada aleke fil zada aleke fil Onaj ko te je pretekao u ponašanju, pretekao te i u, vjeri Možeš više od njega Kur'an učiti, ali ako se bolje od njega ne ponašaš, on Zbog ovoga svega što sam kazao, da se sjetimo dovom ili fatihom imama Buharije, čiju hadijsku zbirku čitamo. i lila je pa- Došli smo do desetog poglavlja u knjizi o menstruaciji, babu li atikafi bil mustahada, poglavlje i tika žene koja je u, u stanju istihaze. Mi smo kazali da je to stanje krvarenja izvan granica hajzaka i uporedili smo to oni koji su bili, sjećaju se sa osobom koja je šta? Sahivu uzr onaj kom je stalno teče krv ili koji ima problem stalnog oticanja mokraće, da nas Allah dragi sačuva i počasti, da nemamo tih problema. Dakle, mustahada je žena ili žena u istihazi je ona žena kojoj krvari izvan onih okvira u kojima je menstruacija. Hadis je 309. Hadesena Ishaq, kala hadesena Khalid ibn Abdillah, عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه Prenio nam Ishak od Halda ibn Abdullaha od Halda od Ikrime od Hazreti Aisha radijallahu anha da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam bio u itikafu sa nekim od svojih hanuma. Jedna od njegovih hanuma je bila sa njim. Vojje mustahada, dok je bila u stanju čega? U stanju istihaze. Znači ne u stanju hajza, nego u stanju istihaze. I ovo vam je prvi argument, da žena kad je u stanju istihaze, krvarenje, iznad granica da normalno ulazi u džami. Tarad demen, vidjela je krv, čak znači krv joj je izlazla, nije Ferubema vodati toste tahteha minedem. Kaže Hazretja Iša, vidjela sam kao da posudom želi da stavi posudu da ne bi joj krv iskapala. Toliko je obilno krvarenje bilo, zašto da ne bi, ne do Bog, uprljala džami. وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده spominje se da je Aisha radijallahu anha vidjela žutilo i to je ono što se dešava prilikom prolaska same menstruacije kada ide prema crvenilu, prema, prema žutilu. Kaže, rekla je kao da je ovo nešto što sam viđala da, da su žene ranije, onaj, ranije se događalo da im izađe što je, što je sastavni dio tog, te istihaze. 310. hadis Hadesena Kutejbe kala Hadesena Jezid ibn Zureja an Halida Nekrima an Aisha. Prenio nam je Kutejbe od Jezida ibn Zureja od Halda od Ikrime od Aiše da je kazala Ja tekefet ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam imraetu min azvađihi. Jedna od hamuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam je bila sa njim u itikafu. فكانت ترى الدم والسفرة والتصف تحتها وهي تصلي znalo se des dok je bila u džami sa Božim poslanikom, sallallahu alaihi sallam, da joj stalno krv ide. Znači isti nije hajz. I kaže, stavljala je posudu kako ne bi, kako ne bi krv, kako ne bi krv pala, pala na zemlju. I isti hadis također, ista je tema. hadese mu sadad, hadesena mu otamiran Halidin, an Ikrima, an Aisha, ene ba'da umahatil mu'minin, je tekefet mustahada, da je jedna od majki, od Musadada, od Mamera, od Halda, od Ikrime, da je Hazretka Iša rekla neke od supruga vjerovjesnika sallallahu alaihi su bile sa njim u itikafu dok su bile u, sta, u stanju isti Ovaj ovi hadisi Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam opisuju nam ono što je vrlo bitno za nas muslimane da znamo. Jedan je čovjek ispitujući studenta pitao kaže kakvi su sadržaji u tvom životu, pa on kaže idem na predavanje, idem, pa kaže idem na zikr, idem, znači pričao o sadržajima svoga života, pa kaže jesi ložen ili kaže jesam, pa kaže imaš li djece, kaže nema, pa kaže šta Hanuma radi dok sti onaj tako na predavanje kaže on ostane kod kuće. I fenomenalno pitanje koje je ovaj profesor postavio, koji sam svojim ušima čuo, kaže, zar misliš da se ti kod Allaha možeš uzdizati, da ona ostane tamo gdje jeste? Ako hoćeš da se duhovno uzdižeš, moraš biti u ambijentu i u društvu onih ljudi koji se moralno uzdižu. I mi znamo, čovjek se druži mjesec dana s onim ko laži. 31. dan, nakon mjesec ufati sebe u laži. Što? Jer mi je prešlo od njega. Družiš se sa čovjekom koji non stop priča anegdote, da ne kažemo kolokvijalno vice. Nakon mjesec dana postaneš i ti zbirka viceva. Zašto? Pa malo, malo pa slušaš od njega. Ovdje Resulullah sallallahu alaihi wasallam nas uči. Žena je isti istihazi. Ono što je po prirodi bihuzu. Nije to šala krvari. I gledajte to, braće i sestre, sa aspekta. Nemojte našeg vremena. Kad može u svaku prodancu ući, uzeti ta higijenska sredstva, neophodna da se to iskontroliši. Nemoj gledati tako. I nemoj gledati u vrijeme kad, ako ima, kaže oni, naručiš i kaže što dobro čiste, dubinski, kaže očiste on na brzinu. Znači, pogledaj situaciju. Da je njoj vrlo teško. Valja to da kažem kontrolisat, a s druge strane Resulullah zna da to ima i uprkos tome, hajde sa mnom u džanju. I ne samo hajde sa mnom u džanju, hajde sa mnom u itikap. je specifičan boravak u džanju, Vi znate da je Resulullah čitav svoj život. Najmanje je zadnjih deset dana Ramazana provodio u čemu? U To je sunne muekede, pritvrđeni sunnet Božeg poslanika. Zadnjih deset dana Ramazana on je samo itikap. U tih deset dana ne izlazi, nema intime, samo radi potrebe, ako treba da obavi nuždu ili neka izvanredna potreba izaći. Nema intime, deset dana u ibadetu. U tim danima kaže Hanum Jaković, haj sam, zajedno ćemo klanjati, uči Kur'an. Zadnje godine, prije preseljenja Božeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam, poslanik nije ostao deset dana, nego ostao dvadeset dana u itikavu. Znači, pred samo preseljenje, kao da nas Boži poslanik uči. U nekim fazama života trebaš prepoznati čemu se trebaš posvetiti. Oslobođena Meka, stabilizirana, normalno, zadnji, zadnji Ramazan u životu Resulullaha, umjesto deset dana. Ali pazi, deset dana je bilo kad su bile bitke, kad je bilo izgradnja države, kad je bio odgoj ljudi, kad je trebalo uspostaviti institucije. Ono što i danas muslimanima treba. I stalno vam to govori. Mi moramo sa nivoa poznavanja vrijednosti ući u nivo daj da mi napravimo nešto gdje ćemo tu svoju vrijednost pokazati. Poslanik sallallahu alejhi ve je rekao: "Ja i onaj ko vodi brigu o jetimu, bit ćemo kova dva prsta u džennetu." Imaju li muslimani danas instituciju koja vodi brigu? Ovdje u Bosni o jetima imamo. Mene je ruka zemana odnese i moju hanumu. Moja dječica ostanu. Hoćeš li pusti i neko drugi odgaja mimo islamskog identiteta? Svi smo mi odgovorni. To je ono što je problem. Zajedno bez, bez rada zajedničkog muškaraca, s druge strane, ako imamo vrijednost, daj da pokažem gdje je ta vrijednost. U Havi, u Vazduhu, Boži poslanik, dakle, tokom čitavog života zadnjih deset dana Ramazana i badi, Intenzivni i Im I nama, alhamdulillah, dolazi Ramazan. Deset zadnjih dana onaj Ramazana, kako jedan mladić kaže, gospodaru, hoću ovih deset dana da ti budem tako odan, kako ti nikada u životu nisam bio odan i po namazu, i po učenju Kur'ana, i po zikru, i da posjetim bolesnog, i da šta god mogu da učinimo dobra u tim danima, hoću da uradim. I hvala Allahu ovdje u Bosni. Vi ste primijetili iz Ramazana u Ramazan sve više toga. Onda iza Ramazana što se desi? I onda jedan hatib se popne na mimber i kaže onaj ko je robovao Ramazanu neka zna da je Ramazan prošao. Šta je? Bitno je konstantno. Bolje je manje raditi, a konstantno. Onda ćeš ako Bog da zasijat u mjesecu Ramazana. Gledajte ovdje, slova ova tri hadisa govori, dakle, najprije o pitanju Žena u stanju istihazije, a to je krvarenje koje nadilazi granice hajza. Znači, krvari žena više nego broj dana predviđen u tom stanju abdesti se za svako namasko vrijeme. Klanja šta god hoće od farz namaza i na fila. Uči Kur'an, ulazi u džamiju, dodiruje Kur'an, šta god. Jer ona tada nije u stanju čega hajz. Dobro. Druga stvar, ulazi u ulazi, jer je Hanuna Božije poslanika, jer smo kazali da je hadis sve ono što je poslanik šta govorio, uradio, šutnjom dobio. Ona, ako ništa Božji poslanik je mu, dobio da ona bude sa njim, da ona bude u njegovome društvu, u, tim danima i tikava. Dalje, šta nas još uči? Uči nas Resulullah sallallahu ako, ako imate brak, ako vas je Allah počastio brakom, Čuvajte svoj brak tako što ćete čuvati zajedničke sadržaje u životu. Vi danas imate situaciju da Allah počasti jedno od dvoje supružnika da se više i badetu. Jedan jabab govori čovjek se razveo od žene. Ona kaže ranije nije klanjala, kaže sad sve klanja. Kaže što, jer je razumjela kakvog je muža u sebi ima. Možda ju je Allah iskušao uzimanje muža koji je bio čest bešfakatlija. Ali problemi. Problemi u braku. Što? Jer nisu zajedno na seždu. I Allah je teškom situacijom vratio se. Ovdje, ovaj hadis Božijeg poslanika, ova tri hadisa govori, Božiji poslanik sa svojom hanumom je na namazu. Sa svojom hanumom je u itikavu. I pogledajte, braća i sestre, nema odabranijih dana od onih dana kada je čovjek posvijetio se džami. I ovo je taj itikav, doslovno, i artekefe u arapskom jeziku, kada gledate, izvor te, da kažem korijen te riječi. Hakefe doslovno znači stati nad nečim i, i bdjeti. Ti kad se odgajaš, na primjer, šta radiš? Kažeš, gospodar, kakve su moje osobine? Je laži. Samo, šta stao si nad sobom? Kad si u džami, preispituješ svoj odnos prema gospodaru. Danas, jutro si izašao u sedam sati, trči ovdje, trči ovdje, pobosni se vozom, dopije do šest sati i radi dunjaluka. Došao ovdje sat vremena, da tebe gospodaru spomeni da donesem koji salavat na Bože i poslanika. I gdje? Pogledaj dan. 8, 9, 10 sati. U čemu? E, zato je ti kao bitan. Da staneš nad sobom. Da preispituješ sebi. I u tom stanu Boži poslanik ne, ne sam. Moraš sa svojim bračnim drugom. Zašto? Mora i ona. Onako kako ti sebe preispituješ. Mora se i ona preispitivati. Jer ako nemate zajedno taj smjer, i ako ne ide društvo u smjeru, imate problem. Tada sam vidio, vraćajući u Sarajevo, izvan sam bio, pa vidim dvojicu motorista. I zanimljiv je to fenomen. Odabrali su da voze šta? Vozilo gdje vozač je odvojen od drugog, znači nema. Vozač sjedi tamo. I njih dvojica su na sred puta stali jedan pored drugog i vozi 70-80 na sat priče. Pa ugrožavaju sebi, ugrožavaju one ljudi. Mnogi ljudi danas imaju taj problem želi da bude slobodni strijelac, onda se okrene, nema, nema prijatelja. Nema druga, nema, nema rodbine, okrenu leđe i rodbine. Nema, nema baba s fakulteta s kojim se četiri godine zajedno živjeli u stanu. Zašto? Zato što da bude vozi auto. A vjernik da može, on bi vozio, ne, ne, ne auto od četiri, autobus bi vozio. Zašto? Da, da pomogne drugim ljudima da zajedno budemo u dobu. E to je razlika. I zato Boži poslanik ovim, ovim nas uči da zajedno sa svojim zračnim drugima budemo u pokornosti Allahu. E kada se desi ta pokornost, onda imamo ovu situaciju. I Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam nas je naučio da u tim odnosima, zato sam i započeo sa ovim hadisima vezanim za, za edel, za lijepo ponašanje u ovim odnosima najbolje će ti pomoći, najbolje će ti biti podrška u činjenju dobra. I danas sam fenomenalno misao čuo jednog velikog alima. Kaže, imaš dvije prelijepe osobine. Evo, radi jedne osobine mi smo došli danas ovdje, a to je znanje. Ali kaže, znanje ne mora uvijek biti pozitivno, može se zloupotrijebiti. A kaže, imaš drugu osobinu. Dvojica sinova jednog poslanika, jedan se naziva Bihulamina Alim, a drugi bio Gulamin Halim. Ko je bio Gulamin Halim, a ko je bio Halim? Hazreti Ibrahimova dva sina. Jedan je bio ko? Ismail. Bio Gulamin Halim. Ismaila Allah opisuje kao, kaže, dječaka blagoga. A Ishak, od kojeg ide Benu Israil, je, kaže, gospodar za njega, obradovali smo Ibrahima, čime, kaže, dječakom koji ima znanja. I kažu danas, kaže, jevreji imaju znanje, a Arapi imaju blagost. Znanje možeš upotrijebiti i da oplemeniš čovjeka i da uništiš čovjeka. Znanjem su napravili i nuklearnu bombu, jel, atomsku bombu, a znanjem su i napravili uređaje kojima ljude liječi. Znanje. Vrlo bitna stvar da u ovim odnosima se naoružamo upravo onim što sam prvo govorio. Lijepim ponašanjem i lijepima ahlakom. Ako će se čovjek na lijep način obhoditi, i ako se na čovjek, subhanallah, i zato evo, dolazi Ramazan, Božji poslanik se popeo na stepence svoga Mimber. Kaže, na prvoj stepenci je rekao amin. Na drugoj stepenci je rekao amin, a na trećoj stepenci nije rekao amin. Već je malo zastao, pa je onda rekao amin. Kažu, Boži poslaniće, šta je bilo? Hadis je rodostojan. Gledaj edeba, molite, pogledaj ovog subtilnog edeba Božeg poslanika. A vezano je za Ramazan. Kaže Božji poslanik, popeo sam se na prvu stepenicu i kaže, tada sam začuo Meleka Džibrila kada kaže, propao je onaj ko dočeka Ramazan pa mu ne bude oprašten. Kaže, rekao sam amin. Zatim sam se popeo na drugu stepenicu, pa je Melek Džibril rekao, propao je onaj ko dočeka starost svojih roditelja a oni ga ne spasu od vatre, dobročinstvo prema njima. Rekao sam amin. Treća stepenica, kaže, kad sam se popeo, rekao je Melek. Rekao je Melek, kaže, propao je onaj koji se, pred kojim se ti spominješ, a, on ne donese salavat na tebi. Kaže Resulullah, pa sam šutio. Jer je poslanika stida da na tu dobu kaže amin. Kaže, šutio sam. Kaže, Melek Džibril je rekao, reci amin. I tada sam rekao amin. Gledajte, mislim, pogledajte šta je Eden. Allah ti daje posebno vrijeme. Posebno vrijeme je šta? Mjesec Ramazan. Allah Želešanu mu ti daje posebne ljude u tvome životu. To su tvoji roditelji. Poseban odnos prema vremenu i odnos prema Ramazanu. Poseban odnos prema ljudima i odnos prema kome? Prema roditeljima. I Allah ti dadne odnos sa Božijim poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, koji je drugi dio tvoj kelime, tvoj i i tu se odražava, subhanallah, zamislite njegovog edera. Kaže Melek Džibril. I Melek Džibril, ovo je Allahovo, ovo je objava. Kaže, propao je onaj, pred kim se ti spominješ Mohameda, on ne donese salava. Sallallahu alaihi I Božji poslanik šuti iz edema. Zašto? Onda mu Melek Džibril kaže, reci amin s obzirom da puno stvari od edeba treba napomenuti, ja sam odabrao samo za kraj nešto što je vezano upravo za ovaj odnos i supružnika. Sutra će tako Bog da nailaz na različite probleme. Prelijep je hadis Božeg poslanika. Kažu da je doveden čovjek koji je ukrao. I svi su svjedoci I ukrao je ogromnu vrijednost za koju ide kazna od sjecanja ruke. I Boži poslanik je, kada je sve sudski ispoštovano naredio i ocijekli su mu ruku. Jedan od ashaba Hazreti Abdullah gleda lice Božih poslanika sallallahu alaihi sallam i vidi da se Boži poslanik rastužio. Kaže, Boži poslaniće, vidim te, kaže, kao da se rastužio. Šta je, kaže? Kaže, Boži poslanik, kada se kod imama dovede, onaj koji je napravio, on mora postupiti po, pravilima. Da su mu oprostili, ne bi ga, ne bi ga ni doveli ovdje. Međutim, kaže, nemojte pomagati, slušajte ovo, late kunu aunen li šeitani ala ihuaniku. Nemojte pomagati šeitanima protiv svoje braće. Jer kad je ovaj koji je kažnjen vidio tužno lice Resulullah, on zna da je on bitan Božijem poslaniku i da je njemu žao što je ovaj sebe dobio u tu situaciju. A mogu mu i reći sram ti bilo kriminalac jedan. Ko što bi mi rekli. Tužno je lice Resulullah, iako izvrši ono što Allah traži. Kaže, nemojte biti šta? Pomoć šeitanu protiv svoje braće. Subhanallah. I danas imate tu situaciju. Od Edeba je zapravo. Od Edeba je kada hoćeš nekome, sutra ćete imati u braku i među vašim prijateljima. Hoćete nešto da ispravite. Allaha vam, drago, pridržajte se Edeba, suluka, ahlaka Božijeg poslanika. Ovo je Allah Božijeg poslanika. Hoćeš da ispraviš, kažeš, mogu te nešto Allah upit, znam znam da si čest čovjek, mogu te, nešto, mogu te Allah da te nešto a ali da se ne naljutiš na meni. Ma neću, brate, reci. Boga, ali nemoj se Allah ne ljudi, Valah ne bi ti rekao, evo nasamo je, da, ne znam da si ti dobar čovjek. I onda kažeš, čuo sam to, pa jel to tako, jel, jes, šta si ti mislio o tim? On će, pa nisam ja, nego sam ja citirao nekoga, ti si možda u tom trenutku uleti. Subhanallah. Kažu da je neki čovjek za vrijeme tabina, generacije za ashaba, ubio čovjeka. I kažu, slučajno, došlo do spora, ova njega gurno, ova njega gurno i čovjek preselio. Kaže Ebu Hurere šta je bilo, slučajno se kaže, kaže mi hoćemo njega da ubijemo. Kaže Ebu Hurere, kaže ja sam njemu garant, pustite ga da ide. Kaže kako ćeš bolan garantovati za život nekoga ako njega nema ti dolaziš na njegovo mjesto kaže Ebu kaže doći ona kod Nakon dva mjeseca dolaze kod Ebu Hureyre, kaže nema onoga, moramo sa tebe uzeti. Kaže ja sam ljudi, ovo uradio, kako se ne bi reklo da nema onih koji se zalažu za drugih. Kad taj, taj trenutak dolazi ovaj čovjek što je ubio, kaže što se ti vratio, moramo te sada ubiti. Kaže ja sam došao da vam pokažem da još uvijek ima onih koji ispoštuju riječ. Ebu Hureyre šta hoće? Da pokaže ja se zalažem za drugog. Ovoga stid iz drugoga mjesta kaže, hoću da ispoštujem ono što je do mene. Kažu oni što su porad sa kaže, i mi ćemo tebi oprostiti. Kaže, zašto? Da se ne kaže da nema onih koji su spremni oprostiti. Ja molim Allaha dragog da nas počasti, da se ovim ahlakom na tom da ukrasi mani. Ja uzbila je šeitan ređim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kefa, wa salatu wa salamu ala sihidina Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man Gospodar naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš oprosti da grijehe, nemoj nas kazati. Gospodar naš počast nas da dočekamo Ramazan. Gospodar naš počast nas da dočekamo Ramazan. Gospodar naš pomozi nas da ga dočekamo. Gospodar najvećim primjerom volimo počast nas džennetom i svakim djelom koji približava džennetu. Gospodar sačuvaj nas vatri i svakoga djela koji približava vatri. Gospodar poglede naše sačuvaj od harama. Gospodar naš jezike naše sačuvaj od harama. Gospodar naš ruke naše počasti samo halalo. Najvećim primjerom volimo smiluj se na oba svijeta. Molimo te počasti nas iskrenošću. Gospodar, najvećim imenom molimo ujedini umet Muhammeda. Gospodar, naš molimo te najvećim imenom sačuvaj krv umeta Muhammeda. Gospodar naš obskrbi umet Muhammeda. Gospodar naš pomozi našu braću na svakome mjestu. Gospodar naš dola se prima kada se zanuči, uči pa te molimo da nam se na oba svijeta smiluješ. Gospodar neka među nama niko nesretan ne bude. Najvećim te imenom molim učini nas da budemo od sretnih robova tvojih. Najvećim te imenom molim učin nas da budemo od onih primljenih robova tvojih. Gospodar naš smiluj se nama i roditeljima našim, braći i sestrama i prisutnim i odsutnim. Gospodar počast nas u svakom dobru koje gradimo. Gospodar naš podari našim studentima i studenticama uspjeha u ispitima njihovim. Gospodaru, neka nas ne obrukaju najvećim te imenom ovim. Subhana rabika rabila izzati, ama isfuma, salamu, ala, alhamdulillahi, rabila, alamin.